viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Labrīt, dārgie radio Marija klausītāji un arī Rīta Cēliena kopā ar Karits Latvija cienītāji. Paldies, ka klausaties mūs Un e, lielu pateicību gribu izteikt ikvienam atbalstītājam, ikvienam ziedotājam, jo bez ziedojumiem nevarētu skanēt Radio Marija. Un šodien ir ikmēneša zib mariatons, e, kuras e, tātad šīs dienas laikā tiek vākti septembra ziedojumi Radio Marija uh, uzturēšanai. Un, e, ja tev ir sajūta aicinājums ziedot, tad to var izdarīt elektroniski, ejot uz Radio Marijas mājaslapas sadaļu ziedot. Paldies, e, ka atsaucies arī šim aicinājumam, paldies, ka mūs atbalsti. Un ķeramies pie rīta cēliena kopā ar Karitas Latvija, un šodien es būšu kopā ar Karitas jauniešu centra vadītāju Arta Zepa Mozoli. Labrīt, Arta! Labrīt! Paldies, ka atkal esi šeit un eh, ar, ar aktualitātēm. Eh, tev vienmēr ir āleži daudz eh, darba un daudz ko stāstīt un varbūt par cik vasarā neskanēja nekādas karitas aktualitātes, varbūt nedaudz pastāstīja par, tu, par nu, jau aizvadīto <laughs> vasaru, ja tā var teikt, kādi notikumi tad bija, kādi, kādi darbi tika veikti jauniešu centrā? Jā, nu, paldies, man ir priekš šeit būt, un arī tad uh, ir jaunā sezona sākusies karitas stundai Radio Marija ēterā, un tad uh, man ir tā iespēja pastāstīt gan par jauniešu centra aktualitātēm, kas ir šobrīd aktuāls, un arī, protams, kā tad mēs aizvedījām to vasaru. Un attiecībā uz vasaru uh, Jūniju mēs uh, pabeidzām ar uh, tādu lielisku sabiedrības integrācijas fonda projektu, kurš noslēdzās un tad uh, noslēdzās ar tādām skaistām arī vasaras salgriežu svinībām. Un tāpat arī mēs satikām jaunos karitas brīvprātīgos un tad pārunājām vasaras plānus ar jaunu karitas brīvprātīgajiem, tādā skaistā piknikā arī vēlreiz sadraudzējāmies un iepazināmies – Eh, savukārt eh, jūlijā, augustā mums bija diezgan tāds eh, mierīgs grafiks un mierīgi plāni. Mēs piedāvājām dažādas aktivitātes tieši bērniem un jauniešiem, ņemot vērā, ka bija vasaras brīvlaiks un brīvā laika bija diezgan viņiem daudz, tad piedāvājot tādu saturīgu brīvā laika pavadīšanu un uh, satikt draugus, tāpat iemācīties jaunas prasmes, uh, jā, uh, un tad uh, līdz ar uh, šo jauno teiksim, sezonu, tad mēs esam uzsākuši arī jaunu projektu, un tas jau ir jauniešu centram tāds trešais projekts, kas ir sabiedrības integrācijas fonda projekts no piešķirtiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, un tas ir projekts Esam kopā, atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem, Un šajā projektā mēs, mēs, kā jau jauniešu centrs, mēs koncentrēsimies tieši uz bērniem un jauniešiem, un, protams, arī uz viņu ģimenēm un aicināsim viņus uz mūsu centru. Un tāpat arī mēs esam atvērti uh, latviešu bērniņiem un visiem citiem bērniem un jauniešiem, kas dzīvo nu, Rīgā, Rīgas tūmā, kuriem ir iespēja atnākt pie mums uz jauniešu centru, kas ir šeit pat uh, Lakus Rādio Marija, Ojāra Vācieši ielā 6 Rīgā. Jā, līdz šim mēs vairāk dzirdējām par jauniešu centra aktualitātēm tieši nu, Ukrainas jauniešiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem. Prieks dzirdēt, ka var arī nākt nu, tāds oficiāls <laughs> uzaicinājums arī, arī Latvijas bērniem. Jā, tieši tā. Tas ir ļoti, man liekas, ļoti forši ir aicināt latviešus tiešām arī uz visām šī centra aktivitātēm un uh, varbūt pat palīdzēt uh, Ukraiņiem mācīties latviešu valodu, esot mhm. tādā īstā latviskā vidē, mhm. palīdzēt tieši saprast savu šo identitāti, ka mēs esam mhm. Latvijā un mēs runājam latviski. Un tādi projekta mērķi, ko mēs cenšamies iemācīt Ukraiņu bērniem jauniešiem, ir tieši latviešu valoda, caur praktiskām ikdienas situācijām, caur nodarbībām. Uh, un, un tā tālāk. Savukārt latviešu bērniņiem mēs e, un pusauģiem palīdzam vairāk izjust šo kopības sajūtu, šo kopienu, un tāpat arī piedāvāt saturīgas e, brīvā laika aktivitātes. Mm -hmm. Tad eh, ieskicē, kādas ir šīs aktivitātes? Jā, nu, septembra aktivitāšu plāns ir eh, ļoti tāds bagātīgs un praktiski katru dienu, katru vakaru. Eh, pēc skolas, pēc studijām mums tāda ir nodarbību grafiks. Galvenokārt mēs piedāvājam radošās darbnīcas, kas jau triju projektu ietvaros ir līderis, kas pulcē visvairāk bērnus, visvairāk jauniešus un arī pieaugušos, jo darbošanās ar savām rokām kaut mm. ko radīt, tas noteikti ļoti arī terapeitisks process, mm -hmm. un pie mums radošās darbnīcas vada mākslas terapeiti, un arī tādās eh, ļoti labās atsauksmēs mēs tieši jūtam šo terapeitisko pieeju, un daudzi pat nāk pie mums uz nodarbībām dēļ šīs vadītājas. Mm. Un tad eh, katrs izveido kādu skaistu konkrētās dienas tēmas darbiņu, un tad var ņemt līdzi uz mājām, un tas ir ļoti populāri. Un tas notiek pirmdienās sešos. Mums ir radošās darbnīcas. Tātad aicinu latviešus, ukraiņus un jebkuru citu tautības bērnus, jauniešus, kas ir Rīgā vai Rīgas tūmā. Mm. Otrdienās mums ir latviešu valodas sarunu valodu pulciņš, kad vairāk jau ukraiņu bērniem, jauniešiem mēs mācam latviešu valodu caur lomu spēlēm, caur galda spēlēm, caur dažādu video, filmu apskatu, ļoti tādā brīvā atmosfērā. Mm. Savukārt trešdienās mums ir sporta aktivitātes, tad arī fizisko savu ķermeni izkustināt un tā. Un trešdienās mums arī ir mūzikas nodarbības, jo centra otrajā stāvā mums ir mūzikas istaba, kas ir aprīkota ar ļoti labiem mūzikas instrumentiem, gan ar tādiem mazliet vienkāršākiem, kas būtu piemēroti iesācējiem, piemēram kā ukulele un dažādi uh, grabuļi un, un, un skanoši instrumenti. Un tad jau ir uh, mazliet tādi profesionālāki, ģitāri, gitara, bungas, sintizators un, un tad, protams, tā visa specifika, kuras nemācēšu tik labi pastāstīt, bet mums ir arī lielisks mūzikas skolotājs Andris, kurš praktiski jau gadu ar to mm. nodarbojas un vada šīs mūzikas nodarbības divu stundu garumā. Un tieši šī projektā uzsvars ir likts uz Latvijas uh, mūziku, kultūru. Mm. Tas gluži nenozīmē, ka mēs mācam tautas dziesmas, uh, bet ka mēs, nu, tā kā, ka viņa apskata mazliet latviešu mūziku un tās, nu, tās tādas mhm. iezīmes. Mm -hmm. Un, jā, savukārt ceturtdienās mums ir tāda jauna aktivitāte bērniem un ģimenēm, kas ir tādi ģimeņu vakari, kad mēs aicinām dažāda vecuma bērnus un ģimenes locekļus, un tad visi kopā piedalāmies aktivitātē, mhm. kas mūs vairāk satuvina. Mm -hmm Un, eh, piemēram, šo ceturtdienu mēs gatavosim tādas uh, uzkodiņas, uh, darbosimies virtuvē un pēc tam kopā skatīsimies filmu. Tās ir pa ģimeņu vakariem. Uh, savukārt piekdienās, piekdienās mums ir latviešu valoda tieši maziem bērniem, kas varētu būt no 6 gadi līdz 12-13. Un tad tur vairāk caur rotaļām, caur spēlēm, ar tādu mazliet nu, tādu specifikāku, ar specifiskāku programmu tieši maziem bērniem apgūt latviešu valodu. Um, Bet tas ir eh, tad Ukrainas bērniem vai, vai arī latvieši nāk? Jā, uh, tas, ja ir, tas ir, tas ir mērķis ir palīdzēt Ukrainas bērniem iemācīties latviešu valodu, bet nodarbības norit latviešu valodā, jo kā mm. vislabāk iemācīties ir eh, nu, kā jau runājot, runājot latvisku un praktizējot to ikdienā. Un līdz ar to, ko iegūst latviešu auditorija, viņi iegūst saturīgu nodarbību ar spēlēm, ar rotaļām, ar visu to pašu, un viņi pat var just, eh, nu, ka viņi dara tādu labu darbu, ka viņi palīdz otram iemācīties to valodu, un tad tādā savstarpējā. Bagātināt valodu jā, arī tieši tāds jā. pirms skolas periods. Jā, seši, tieši tā. 6 gadi. Jo bērni un jaunieši īstenībā to valodu apgūst diezgan ātri, un ja vien viņiem iedot eh, tas, tos, tas pareizos tos veidus un motivāciju, es domāju, ka šis projekts ir lielisks tādā ziņā, kad caur aktivitātēm, caur kopā būšanu, caur šo tādu izjūtu, ka tu esi daļa no kaut kā, tu iemācies latviešu valodu. Mm -hmm. Un tad vēl atzīmējuši tādus mazliet lielākus pasākumus, kas notiek mazliet retāk. Piemēram, tie ir Latvijas tādi gadskārtu svētki Un, un ne tikai, piemēram, septembrī, tā ir Miķeļa diena. Pie mums uh, ciemos nāks folkloras kopa, skandinieki, un tad uh, viņi tādos ļoti skaistos tautiskos tērpos, nu, līdz ar mūzikas instrumentiem tradicionāliem, tad uh, palīdzēs mums uh, saprast, kas ir Miķeļa diena vispār, un kādas ir tradīcijas. Un būs, protams, arī tāds svētku mielasts, būs rotaļas, dziesmas, un, nu, es domāju, tas arī katram latvietim ir forši atnākt un nosvinēt Miķeļdienu šeit pat pie mums eh, Pārdaugavā pie Māras Dīģi, tātad mūsu centriņā, tādas jaukas Miķeļdienas svinības. 24. septembris 6. vakarā. Tātad jau tagad varu visus laipni aicināt pie mums svinēt Miķeļu dienu. Tāpat arī mēs svinēsim Latvijas dzimšanas dienu un tad tālāk arī Ziemassvētkus. Mm. Jā, un... Uh, mm -hmm. Tu ieskicēji septembra plānu. Mm, viņu var arī apskatīt mājaslapā. Un, un tālāk arī par nākamajiem mēnešiem, jau katru mēnesi nu, laicīgi tiek eh, iz, ievietota informācija par nākošā mēneša aktivitātēm. Jā, jā tieši tā. Eh, plānu mēs veidojam katram mēnesim, cenšamies ieturēt kaut kādu tādu regularitāti, lai vieglāk ir atcerēties, bet nu, mazas izmaiņas ir katru mēnesi. Tāpēc vislabāk eh, šim aktivitāšu plānam ir sekot līdzi Karitas Latvija Instagram kontā, kas ir Karitas Latvija, Facebook kontā vai arī mājaslapā www.karitas.lv. Un tur arī mēs diezgan aktīvi komunicējam, uh, un atbildam uz jautājumiem. Tur ir pastāstīts, kā var pieteikties, un, un arī, protams, arī atskatāmies uz pasākumiem, kāda mums ir gājis, un, nu, tāds, jā, tā, tie tie mūsu tie sociālie kanāli, kur mūs var, var satikt. Un, jā. Um tu iesk, nu, tā kā minēji mērķa grupu, tad, tad jaunieši, nu, es teiktu bērni un jaunieši un viņu ģimenes locekļi. Par bērniem tu teici 5-6 gadi, kas nāk uz šo te valodas apmācību, bet um, jaunieši kādā vecumā? Uh, jā, tādās uh, projektā tādā nu, nozīmē mēs dalām mērķa auditoriju divās grupās. Tie ir bērni no 6 līdz 12 gadiem mm. un jaunieši no 13 līdz 18 gadiem. Bet, nu, kā jau dzīvē tas notiek, teiksim, ja mums ir kāds vecāks brālis vai māsta, viņš atved to mazāko. Līdz ar to mm, zem tā ģimenes locekļi, nu, slēpjas jebkas, kas mm -hmm. mums ir tūs un, un kurš par mums uh, nes kaut kādā ziņā atbildību. Tāpēc, uh, protams, mēs primāri uz jauniešu centru aicinam jā, jauniešus bērnus, Nu, protams, viņu ģimenes locekļus arī mēs iesaistam aktivitātēs. Mm, jaunāki, vecāki. <laughs> Jā, jā. jā. jā brāļi, māsas un, un vecāki, vecvecāki. Gan, jā. Par uh, mūzikas nodarbībām, vai ir jābūt kādām priekšzināšanām, vai, vai ir uh, interesantiem uh, jāsazinās ar skolotāju, kā notiek šī pieteikšanās? Jā, mūzikas uh, nodarbības ir tā, kad uh, Eh, mēs uzņemam pilnīgi visus, arī bez priekšzināšanām, un, eh, kā jau es minēju, ir šie tādi ļoti vienkāršie mūzikas instrumenti un, un tā, eh, tā, no tādas prakses pie mums regulāri nāk bērni, kuriem jau ir zināšanas, jo viņiem ir tā motivācija, viņiem ir zināšanas, viņi dažkārt paņem kādu savu jaunu, mm, savu instrumentu līdzi un tā, bet es domāju, ka galvenais ir tā motivācija un tā, tā vēlme kaut ko apgūt, uh, Un tad, uh, un tad visu mūzikas skolotājs negluži iemācīs, bet vismaz nu, padalīsies, ar, nu, kā, kā tas vispār notiek. Jo tāda kaut kādu atsevišķu mūzikas grupu mēs arī īsti nedibinam. Mēs vienkārši nu, pavadām to tās divas stundas, kā mācoties to mūziku, mācoties instrumentus, apgūstot pamatus, mazliet izpētot mūzikas vēsturi Latvijā vai arī attiecīgi tad Eiropā. Un tā. Nu, respektīvi iedot startu kaut kam lielākam. Jā, jā. jā. Mm -hmm. Var tiešām var ieinteresēt un uh, kaut kādā ziņā bez jebkādas atbildības vai apsolījuma tur vienkārši mhm. var atnākt uh, uz mūzikas nodarbību. Mm -hmm. Jā. Uh, Jā, tiešām ir eh, brīnišķīgi aprīkot šī eh, mūzikas instrumentu klasi, <laughs> tā var teikt, jā. Un tad te iet skaļi. <laughs> jā, <laughs> ja bungas. jā, dienās, kad bungas. ir nodarbība, tad viss apkārtējie dzird, jā. Tā kā bez, bez kompleksiem, jā. Gliež pa bungām, jā. ģitāru un, un dzied jaunieši ļoti jauki, jā. Um, Cik uh, ir apmeklētas šīs nodarbības? Tā kā projekts ir sācies salīdzinoši nesen, Un, protams, bērniem bija ļoti aktuāli atsākt skolas gaitas un varbūt studijas un tā. Tad pagaidām šis apmekl apmeklējuma skaits ir ļoti tāds mērens. Es teiktu, ka mēs ļoti ceram sagaidīt un, un, un sasaukt ar vien vairāk dalībniekus. Mm -hmm. un, tāpēc mēs arī cenšamies uzrunāt apkaimes izglītības iestādes kas mums tepat blakus ir, un arī viņiem pastāstīt, eh, ko mēs darām un ko mm. mēs aicinām pie, mums, pie, pie sevis, jo nu, tā reklāmai ir kaut kādā ziņā jāiet no mutes mutē, tā mm -hmm. teikt, un tāpēc mēs rūpējamies arī par tādām labām atsauksmēm un cenšamies, lai tiešām pie mums ir jauki, pie mums ir patīkami, un tad jau mums katram gribas pasaukt to draugu līdzi, Bet, eh, ko es arī gribu mudināt, noteikti kā, uzdrošināties pie mums atnākt un tiešām novērtēt šo brīvo un foršo vidi. Un, kā jau es minēju, apkaimes skolas, apkaimes eh, arī kaut kādas ģimenes, kas dzīvo pie mums, tad eh, labprāt aicinām uz mūsu jauniešu centru. Labi, pirms mēs turpinām, paklausīsimies kādu dziesmu. Ah, ah, ah. this next song is is um, is one of my favorite songs. As you can tell, a lot of the songs that we are doing are prayer songs, and I think we're just living in a day and age where we just want to just grab a hold onto something that we can sing in our car, raise our voices, and turn our mobile phones off, and don't tell anybody where we're going, and we make a <laughs> fool of ourselves. At least I do, and and cry out to God. And this is, uh, this is one of the songs that I sing in the car. Jā. Tātad ar visu, kas mēs esam un kādi mēs esam, mēs pagodinam mūsu kungu, Jēzu. <laughs> Jā, un uh, arī ar to, ar šīm aktualitātēm, kas notiek um, jauniešu centrā, ko veids karits, tad, tad karitas šis sauklis ir īstenot mīlestību darbos, un to arī cenšamies no visas sirds, un jā, esam nodošies šim darbam, paldies arī Artu par to, ko tu dari. Un tātad tu iesāk stāstīt par šo jauno projektu, Tātad projekta nosaukums. Jā, projekta nosaukums ļoti skaists, man liekas, esam kopā dažādu veidu atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir Latvijā. Un eh, projekts tiek realizēts no Sabiedrības integrācijas fonda piešķirtiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Un tātad eh, dažāda veida atbalsta pasākumi, kas notiek tieši mūsu jauniešu centrā. Un arī es tā, tā parēķināju, ka eh, projekts ir sešu mēnešu garumā, un mēs līdz decembrim, līdz šī gada decembrim, un mēs plānojam piedāvāt vismaz 142 dažādas nodarbības, mm. kas ir nu, tās diezgan tāds vērā ņemams nodarbību skaits. Ņemot vērā, katrai nodarbībai ir jāgatavojas, pasniedzēja skolotāji gatavojas, mēs parūpējamies arī par uzkodu pauzēm, par tēju, kafiju, lai tas tiešām tas, tas tā nodarbība vai pasākums ir tāds arī baudāms visām maņām Jā, un eh, droši vien ir eh, ļoti svarīgi piebilst, ka ir bez maksas arī šīs aktivitātes. Jā, jā tieši tā, <laughs> paldies, jā. bez maksas, jā. Mm -hmm, jā, un tad ir eh, vēl kādi divi tādi lielāki pasākumi, jā. kuriem tu vēl neminēji. Šī paša projekta ietveros, mēs arī esam ļoti priecīgi piedāvāt bezmaksas ekskursijas pa Latvijas skaistākajām vietām – un pilsētām. Eh, šīs ekskursijas ir tieši paredzētas ukraiņu bērniņiem un, eh, un skolēniem, un, protams, viņu pavadošai personai, un eh, kopā mēs piedāvāsim piecas ekskursijas, un tātad pirmā ekskursija bija svētdien, kad viņi devās uz Rundāles pili, un bija ļoti skaista programma, kad viņi apskatīja mm, tātad Zemgali un Jelgavu un Rundāles pili, un tiešām iepazina ar to, ko mēs latvieši varam lepoties. Uh, Eh, septembrī būs arī otrā ekskursija, tā būs skuldīgu, kad arī mēs aicināsim Ukraiņus piedalīties un, eh, protams, eh, labi pavadīt laiku un izglītojuši ekskursijās uz kuldīgu, un tad arī līdz decembrim tātad vēl trīs ekskursijas. Un arī šis ir tāds ļoti, nu, ļoti populārs pasākums, mm. jo, protams, tās izmaksas nav mazas jo ekskursijas jau nu, tāds dārgs prieks ir, bet paldies šim projektam mēs varam tiešām bez maksas aizvest Ukraiņus eh, ekskursijās un radīt šo piederības sajūtu Latvijai, jo mm. viņiem tiešām, man liekas, arī patīk eh, redzēt kaut ko vairāk ārpus Rīgas. Mm. mm jā. Mēs runājam, ka ir iespēja arī eh, Latvijas bērniem, jauniešiem, kā tad ir ar šīm ekskursijām, vai tās tikai Ukrainas civiliedzīvotājiem? Jā, nu šī sadaļa ir tikai Ukrainas iedzīvotājiem, jā. Tāpat arī tā otrā tāda svarīga un lielā lieta, par ko es stāstīšu, ir nometne bērniem. Mm -hmm. Un tas arī būs tas, tā sadaļa, kas ir tikai Ukrainas bērniem, jo rudens skolēnu brīvlaikā, kas būs no 21. oktobra līdz 25. tad mēs aicināsim Ukrainas bērnus no 1. līdz 5. klasē uz dienas nometni, kas notiks mūsu centra telpās, un nometnes nosaukums ir Es mācos latviešu valodu. Nu, tā tad vēl padziļinātāk eh, apgūt latviešu valodu, eh, darbojoties kopā un eh, tur arī nometnē būs mūzikas nodarbības, sporta nodarbības, radošās nodarbības. Nu, tur viss tā ļoti koncentrēti, izklaidējoši un izglītojoši. Piecas darba dienas nometne. Uh, vēl kādus gadus atpakaļ mēs koncentrējāmies to, kā mācīties angļu valodu, tagad jāiet atpakaļ <laughs> uz latviešu valodu. jā, jā, nu noteikti tā lat latviskā identitāte un piedrības sajūta sāks ar valodu, un tad, tad arī pastaprināti kultūras izpratne un, un jā. Bet man jāsaka no pieredzes, Ukraiņi ir ļoti, eh, ļoti atvērti, ļoti tādi pretimnākoši un jau, jau satiekot kaut kādus jau mūsu centra apmeklētājus, kuri pie mums jau nāk gadu vai pat visus divus gadus kopš centrs ir atvēries, tad, eh, kad viņi man pasaka tik skaistu latvisku labdienu, es vairs nesaprotu, kādā valodā mums ir jāturpina sarunāties. Un es personīgi ar viņiem runāju tikai latviski, Jo es pati no savas pieredzes tiešām zinu, ka, eh, nu, kā tu vari savādāk iemācīties, mm. ja visu laiku mēs tās valodas mainām šurpa turpi, nu, nē, nu, mēs, nu, mēs paliekam pie tās latviešu valodas, mhm. un, un tā mēs komunicējam. Es zinu, ka man ir bijis nu, vairākas tādas sarunas ar Ukrainas civiliedzīvotājiem. Viņi neizprot, eh, kā tas ir, ka, ka krievalodīgie eh, visu mūžu dzīvo Latvijā un nerunā latviski, viņiem nav eh, saprotama tāda, tāda nu, necieņas eh, izrādīšana pret valsti, kurā tu dzīvo. Jo starp ukrēņiem es mm. nu, nu, jūtu pilnīgi savādāku attieksmi. Mm. Viņi, man liekas, ir reinteresēti valodu apgūt pēc iespējas ātrāk, mm. pēc iespējas veiksmīgāk, integrēties vidē, integrēties darba tirgū, mm. un arī bērniem tas pats arī skolās. Noteikti ļoti ātri, veiksmīgi apgūt valodu. Uh, Un tāpēc ir šāda veida projekti, kas neskatoties uz eh, skolas vidi, kur viss mm. latviski, nu, vēl vairāk, vēl vairāk praktizēt un, un palīdzēt viņiem tiešām iemācīties. Jo man arī ir kolēģe, kur ir no Ukrainas Alise, kas arī viesojās ar mani radio, nu, jāsaka, uz viņu tā lūkojoties, viņa ļoti mērķtiecīgi jau apgūst līmeni pēc līmeņa, un tad mēs kopā pārdzīvojam par viņas eksāmeniem, kad ir <laughs> eksāmena laiks un tā, uh, Un uh, arī viņa ir daļa no šī projekta, un uh, attiecīgi arī jau viņas darba pienākumi ir veikt kaut kādas atsevišķas lietas uh, latviski un pat uh, rakstīt latviski, kas man liekas arī viņai ir tāds liels ieguvums, mm. kad, nu, tā kā nākamais līmenis. Jā. Nu, jā, ka viņi var praktiski darboties, jā, jā, tā. Un tiešām, nu, mēs viņu kādreiz atkal uzaicināsim, jā, lai viņa pastāsta pati, kā viņai ir klājies eh, jau tādā nākamā cēlienā, bet eh, tiešām apsveicam, jā, viņas iniciatīva nu, un, un tāda, jā, jauns cilvēks. Un, nu, man, man tāds virsraksts nāk cieņa, jā, tas ir, nu, ļoti patīkami, ka cilvēki, viņi nav kā patērēti, meklētāji, un es zinu, ka, nu, nu tautieši ļoti tā, nu, skeptiski uz to skatās un, un tādu apdraudējumu Latvijai, bet, eh, nu, nav jau teikts, ka viņi šeit paliks, ne, bet viņiem ir jāizdzīvo šeit un tagad. Nu jā, nu tieši arī pielāgojoties tādai pasaules mm. situācijai un mm. visam tam, kas notiek apkārt, mums vienkārši jādara labākais, ko mēs varam tajā mm. momentā darīt, un es domāju, tāda iespēja realizēt Eiropas Savienības tādus projektus Latvijā un, un integrēt uh, Ukraiņus šeit, es domāju, ka mēs esam tikai ieguvēji, mm-hmm, mm-hmm. un līdz ar to, nu, ja šādu attieksmi mēs varam uzņemt uh, kara bēgļus, tad man liekas, tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Mhm. Un tāpat arī es domāju, ka arī nodibinājumam karats Latvija tas nes tikai, tikai tādas pozitīvas iezīmes, jo, teiksim, uz šiem visiem pasākumiem eh, mēs arī varam pulcēt eh, kartas brīvprātīgos, jo, teiksim, tā pati nometne, kaut kāda daļa nu, veiksmes atslēgas nometnē ir kartas brīvprātīgie, mm -hmm. kuri, nu tie, kuri jau zina, kas tas ir, viņi pirmie pierakstās būt brīvprātīgie nometnē, jo tas ir liels iegums tev pašam, ka tu vari kādam palīdzēt, un tad nav nozīmes, vai, vai karitas rīko nometni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ukraiņiem, nometne ir un paliek nometne, tur ir jārada laba forša vide bērniem, kuri, kuri pie mums ir. Nu, un, tad par nometni. Jā, tad par nometni, tā tad mēs uzņemsim 18 Ukrainas bērniņus, Un tad programma būs ļoti, kā jūs minēju, izglītojoši interesanta. Un oktobra beigas pētīsim rudeni, darbosimies kopā un ar to šo lielo virsmēķi apgūt latviešu valodu. Pieteikšanās vēl nav sākusies, mēs vēl gatavojamies, bet pavisam drīz arī mūsu sociālajos tīklos kartas Latvija varēs iegūt vairāk informāciju. Un vēlreiz uzsvēršu, ka šī nometne ir tikai Ukraiņu bērniņiem – jo es zinu, ka latviešiem arī ir līdzīgi piedāvājumi, bet jā, šī projekta ietveros tad, tā, tieši Ukraiņiem. Jā. Jā. Vai ir vēl kas, ko tu varētu vēl piebilst vēl par jauniešu centra jā. darbību? Kad jauniešu centrs tāpat turpina pulcēt un aicināt pie sevis jaunus brīvprātīgos, brīvprātīgos tieši, kas slēpjas zem šī young caritas kas nozīmē tie ir e, jaunieši brīvprātīgie, e, un tas vecums, ko noteikusi tā kā kartas Eiropā, ir līdz 35 gadi. Un tad, e, nu, tādi jauni jaunieši, manā vecumā arī <laughs> līdz 35 gadi. Tad apmeklē jaunieši līdz 18 un <laughs> Jā, nu, redz, tas, tas jauniešu tas definējums ir, nu, tur mazliet tāds svārstīgs, bet jaunieši brīvprātīgie līdz 35 gadi, un tad... Uh, aicinām arī uz jauniešu centru, kad mēs jau mazliet kā, koncentrētāk tieši pievēršamies eh, brīvprātīgiem darbam, žēlsirdības darbiem un eh, runājam par to, mm, nu, kad eh, karitai arī vajag šo brīvprātīgo secīgumu, jo, protams, cilvēki noveco, mm -hmm un, un, un tā pēctecību, pēctecību jā, pēctecību vajag, un tad ļoti svarīgi uzturēt šo brīvprātīgā darba tādu garu un uh, lai tas nekur nepazūtu un neapsīkst, un lai mēs varam turpināt iet uz pansionātiem, uz aprūpas centriem un uz bērnu namiem, un, un jā, jo, teiksim, uh, ko es jau varu pastāstīt ar foršu notikumu, kad viena no visaktīvākajām brīvprātīgajām, kas ir Evita, kur arī šeit ir ciemojusies. Jā. Viņai bija iespēja piedalīties tādā uh, pirmajā Jankaritas uh, fórumā, kas pulcēja jaunos brīvprātīgos no visām Eiropas Savienības valstīm varēja ierasties ar viens vislabākais brīvprātīgais un, un karitas darbinieks. Un kopā viņi bija 50 uh, cilvēki jā, no visas Eiropas, kas pulcējās Grieķijā un uh, runāja par ļoti svarīgām tēmām, kas saistās ar brīvprātīgo darbu, par izdekšanu, par motivāciju un kā to sakārtot ar, ar savu ikdienu, kā sabalansēt šo visu. Un eh, tad tās atsauksmes no Evitas bija tiešām, eh, nu, viņa bija sajūsmā par šīm trim, četrām dienām atēnās un teica, ka ir ļoti svarīgi apzināties, ka Karitas tomēr ir starptautiska organizācija, mhm. un kad uzturēt arī varbūt šīs tādas, eh, nu, tādu komunikāciju un saikni, saikni, teiksim, ar Karitas Baltijas valstīm, un mhm. tā, un mācīties vienam no otra šo praksi un pieredzi, Eh, kādus projektus viņas, viņi īsteno, ko mēs varam pielietot un, un tādā veidā apmainīties ar zināšanām. Mm. Jā, brīnišķīgi. Jā, eh, nu ko, dārgie klausītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Eh, pārdomājiet, saņemt to informāciju, jā, nāciet paši uz jauniešu centru, izmantojiet šo iespēju, uh, Ja klausties kādi vecāki, tad uzrunājiet savus bērnus jaunieši, nāciet arī paši izmantojiet, tad ģimeņu dienu iespēju un, un tad, tad sekojiet līdzi arī. Varbūt Arta nosauc vēlreiz, kur var vēlreiz apskatīt un regulāri iepazīties ar aktualitātēm. Jā, tātad ievadot mm. tekstu Karitas Latvija, Instagram, Facebook. Caritas. Caritas, jā, jā. Jūs atradīsiet eh, visu pieejamo informāciju par mums tieši sociālos tīklos, kur mēs esam ļoti aktīvi. Tātad Facebookā, Instagramā rakstiet mums arī uh, tieši vēstules, prasiet, kas jūs interesē, un tā, un mēs ar vislielāko prieku jums atbildēsim. Uh, savukārt, sekot līdzi tādām aktualitātēm, uh, vispārīgā kontekstā var mājaslapā, un tas ir www.caritas.lv. Un tieši tā kā teici, tad vecāki mudiniet savus bērnus, jo dažkārt viņiem arī vajag kādu mm. no malas, kurš pasaka, nu, kad aizēj, aizēj būs forši. Jā, nu, lai izmanto šo iespēju, tas ir brīnišķīgi. Un atgādināšu arī, mīļie klausētāji, ka šodien ir uh, ziedojumu diena, jeb zība marietons, uh, kur šīs dienas laikā eh, tiek vākti ziedojums, eh, septembra ziedojums radījuma arī atbalstīšanai. Paldies, ka esat kopā ar mums, ka atbalstat eh, ar ziedojumiem, arī kādi brīvprātīgie, kas ir un jā, esiet svētīti un lai Dievs jūs bagātīgi svētī ikvienā jūsu dzīves jomā. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos!